Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skopies koene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Without your love Tula Clark nou daar met ons kenwijsie. This is my song. En is nogal geskryf dier Charlie Chaplin van Ouds. Wie sou nou geloo dat die komediant so diep in muziek kan skryf? Um, Ja, net in geval daar gremmens rondloop vandag, ek sien die syne is redelijk laag, uh, laat ons dan maar sommer dadelijk afskop met die koning van rok wat geen bekendstelling nodig het nie. Hy is op 8 januari 1935 gebore en is oorlede op 16 augustus 1977.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 Elvis vermaak ons vandag met In the Ghetto. Thank you. as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed and the ghetto. Well, don't you understand? Your child is a helping He'll grow to be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand, the ghetto. And as her young man dies. cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Presley in the ghetto, maak die saak hoe lang dit na die manse dood is nie, hy sal altyd, altyd een legende bly en hy sal altyd aanhangers hee. So lang as wat muziek bestaan, so lang sal mys Elvis hoor. Paradise Road is een lied wat in 1979 dier Patrick van Blerk en François uh, Roos, uh, eh, die François word gespel F-R-A-N-S-U-A, eh, François, Roos geskryf is. Die Likkie is in 1980 opgeneem dier die Suid-Afrikaanse vrouwelike sanggroep Joy, wat bestaan uit, uit Felicia Marion, uh, Thoko Nklozi en Annelie Malebo. Die lied was 9 weke lang boe in die treffersparade. Uh, Paradise Road was een lied van hoop en baie mense het het as een profetiese boodskap ontvangt. Een coverversie van die lied is gemaakt dier Lady Smith Black Mambaso saam met Timothy Malloy. Joy sing Paradise Road. Lekker luister allemaal. MUZIEK en sielkunde nodig om dit na 2020 sal enig iets better days wees. So ja, daar is better days ahead of us. Ons glo wat hulle sê. The Birds, B-I-R-D-S, was een Amerikaanse rockgroep wat in 1964 in Los Angeles, California gestig is. Die groep het gedurende die hele bestaand verskye veranderings in hulle opstelling ondergaan met Jim McGuinn wat die enigste constante lid was. Die birds sing, Hey, Mr. Tambourine Man. song for me I'm not sleeping and there ain't All my senses have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Tambourine Man gesing daar dier um, wie is het nou weer The Birds en uh, ja, uh, lekker ritme lekker, uh, baie bekende ene of uh, gewilde ene in sy dag gewees San Francisco is een psychedelise poplied nou ja, ek het gedink psychedelise ge goeders is uh, kleervolle goeders nou, dit is sekere kleervolle poplied, ek weet nie, geskryf dier John Phillips en gesing dier Scott McKenzie. Die lied is in mei 1967 vervaardig en vrygestel dier Phillips en Lou Lou of Lou Adler wat dit uh, gebruik het om hulle Monterey International Pop Festival wat in juni daar jaar gehou is te bevorder. McKenzie se weergawe van die lied word een nie-amtelike volkslied van teenkultuurbeweging van die 1960s genoem en sluitend die machtsbeweging hippie, die anti-Vietnam oorlog en blomme volkslied. Scott McKenzie sê, if you're going to San Francisco, klink feestelik. Klink lekker plek om te wees. The House of the Rising Sun is een traditionele volkslied, soms genoem Rising Sun Blues. Dit uh, vertel van die lewe wat verkeerd geloop het in New Orleans. Baie weergaves moedig die eh, broer of sisters of selfs dan ouwers en kinders aan om die lot te vermy. Die nees suksesvolle commerciële weergave wat in 1964 dier die Brok, Britse rockgroep uh, The Animals opgeneem is, was in nummer 1 op die Britse singles charts en ook in die Verenigde Staten en Frankrijk. House of the Rising Sun luister ons nou na dier uh, The Animals. Yeah. They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor boy And God, I know I am one. Yeah, God of the Rising Sun. Dis ook die liekie wat ons destijds allemaal wat geleer kitaar speel het, het heel eerste die chords geleer van House of the Rising Sun. Was uh, redelijk makkelijk, ek meen waar jy moet meeste van die liekies gebruik, jy C, F en G. Hierheen het met die A en die E en uh, dan nog so ander oorkruising type van een chord het hy uh, gewerk, maar baie mense sy eerste liedje wat hulle geleer het op gitaar. Freshly Ground is een Suid-Afrikaanse Afrofusie groep wat in 2002 in Kaapstad gevorm is. Die groeplede het onder uh, verskillende achtergronde waaronder eh, Suid-Afrika, uh, Mozambique en Zimbabwe. Freshly Ground's muziekstijl uh, eh, meng elemente van traditionele Suid-Afrikaanse muziek, soos Kuela en uh, Afrika, Afrika Fox muziek, blues, jazz en kenmerke van Indie rock.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 Westlife is een Ierse seensgroep wat in 1998 in Sligo, Ierland gestig is. Hulle ontbind in 2012 en herenig weer in 2018. Hulle is oorspronkelijk aangeteken door Simon Cowell. Hoe ons allemaal ken hom ons van die wat uh, American Best of Talent of so iets uh, in die Verenigde Koninkryk. Clive Davis in die VSA en hulle word bestuur dier Louis Walsh en Sony Tucker. Die groep bestaan tans uit Shane Phelan, Mark Philly, uh, eh, Kian Egan en Nicky Byrne. Brian McFadden, McFadden verlaat die groep in 2004 om een solo loobaan te volg. Westlife sing vandag vir ons Uptown Girl. Lekker luister. Oh, Eh, eh, vir een of ander rede het ek nie gedink dit is Westlife vir dit doen nie. Hulle voel vir my of hulle al uh, onlangs op die toneel verskyn het in Up Uptown Girl uh, geloof ek is al jarre op en uh, maar as jy luister is het precies soos die oorspronkelijk as dit uh, is wat soos ek dink uh, maar ek het om tots getoets met die Shazam en Shazam sê vir my ook dit is Westlife wat daar gesing het so ek sal het maar so aanvaar dan. The Partridge Family is een televisieprogram wat geskooi is op die muzikale familie The Castles van Amerika, waar die ses kinders en die ma saam sing vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die Likie Indian Lake bekendgemaak het. Twee van hierdie acteurs in verhaal is uh, self ook sangers in hulle eierig, namelijk David Cassidy en uh, uh, Shirley Jones, wat elk as een solo kunstenaar groot treffers die lucht laat sien het. Die Partridge Family sing vandag vir ons, of althans dan meer so David Cassidy, I Think I Love You.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 about. Hey, I think I love you. So afraid I'm afraid that I'm not sure of. A love there is no cure for. I think I love you. is that what life is made of? it me to say I never felt this way. Believe me, you really don't have to worry. I only wanna make you happy say, hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask you to your face. Do you think Rhapsody, I think I love you. Uh, as het waar is, dan sal jy nie dink daar nie. Jy sal weet, uh, if you love her. Nou, uh, ek hoor daar, dit is eindelijk uh, lekker om te hoor, die hapsiekor, wat so tussendeer gekom het. En uh, is vir my verbaasend, dat hy nie meermale gebruik word nie. Hy het so lekker treble klank, uh, sal lekker wees as hy weer terug is in die muziekwereld. Snoopy and His Friends is die derde album van die groep Ocala in Florida, The Royal Guardsman. Hulle is vooral bekend vir hulle trefferopname van Snoopy versus The Red Baron, wat die uh, eerste keer in 1966 vrygestel is en het um, bereik nummer 2 in die VSA en nummer 8 in die Verenigde Koninkryk. Die Royal Guardsman syng vandag vir ons baie ouwe ene. Uh, wie kan hom onthou? Kom ons kyk hoe oud jylle is. uh, <laughs> is sing My Airplane Song. Lekker luister. I can go for miles in my airplane Have a lot of smiles in my airplane I can go up I can get down, but I can get to you if you don't want me around in my airplane. You could wear your flowers in my airplane. Laugh and talk for hours in my airplane. You can go from and you can go and if you'll fly with me, then I will fly to you in my airplane. If I get my jet and set myself right on the runway of your city. be there to meet me. You would not be there to greet me that's a rhyme. the pity we could go to made in my airplane. Chase away the rain in my airplane. We can go up, we can go down, but the way we're going now, we won't get off the ground in my airplane. If I get my jet and set myself right on the runway of your city You would not be there to meet me You would not be there to greet me That's right And the pity ground in my airplane. Klink soos een lekker enetje om te hee, die vliegtuigie, uh, eh, van die Royal Guardsman. En uh, ek was ongeveer standaard 6 toe die plaat uitgekom het, en ek onthou hem nog steeds, woord vir woord. Um, the closest thing to crazy is die debiet enkelsnit van uh, die sangeres Katie Meloe, wat in Georgia gebore is. Dit verskyn op haar uiterst suksesvolle album Call Off The Search. Die liekie is geskryf as uh, deel van die muziekblijspel Men Who March Away en verskyn eerste in 1995 op Mike Batt sy album Arabesque. Katie Meloa sing The Closest Thing to crazy. ek die titel sien, The Closest Thing to Crazy, toe kon ek nie help nie, maar ek, uh, wel ek gaan nou nie name noem nie, toe denk ek so aan een ou vriend van my. Uh, ja, <laughs> maar uh, ek wou vir hom bel om vir hom te sê, ek gaan een plaats speel oor hom, maar uh, ja, is toe heeltemaal iets anders. Na die hoofsanger Veeman vervang word, dier een dames sangeres Annie Skulder, wie in 1984 op haar beurt vervang word met die huidige dame, Carola Smith, maak die band zonder naam. BZN, een totale e-draai en spitsele toop commerciele middenweg muziek genre en word zodoende die meest populaire groep wat ooit dier Nederland opgelever is vir die volgende 26 jaar tot in 1988 is hulle op die uh, treffersparades reg oor die wereld. Op 15 februari 2006 besluit BZN om een laaste vaarweltoer te doen voor hulle uit mekaar sal gaan. Die toer eindig op 6 juni 2007. BZN sing vandag vir ons. Let's sail away. Let's sail away. Now the afterglow is dying in a harbor so serene. Look into the loveliest eyes I've ever seen. Where the waves are softly swaying in the twilight of today. I am aching for your love and fade away. sail away. Away gesing het. Um, Clive Bruce is een Suid-Afrikaanse country singer en stiefkind van Virginia Lee. Hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger en basgitaarspeler in die 1960s. Later bemeester hy die klaverboord, tromme, gitaar en ander instrumente. In 1971 het hy 11de plek op die SA Top 20 treffersparade gekry met Sally Sunshine. Hy was ook die eerste stem van Sarel Seemonster op Afrikaanse uh, eh, TV-program Willi Wali. Clive Bruce sing vir ons Sunflower. Good morning. Good morning. make it like a sunny day. Sunflower, fair warning, I'm gonna love you if you come my way. Now if there's a chance of romance, we'll find. Jones en Bobby Gold, oh nee, Bobby uh, Angel, uh, Barbara Ray uh, en daar die lot, Dennis East. Ja, uh, hy sal jarre jarre wat hy op die toneel is. Ek weet in 1975 het my vrou een van sy plate gaan koop en hy was in checkers het hy gesit en uh, sy die plaat daar gaan laat teken. En nou die plaat het een speciale plek hier in die uh, rakke daar in die huis. <clears throat> Boney M was een Duitse vokale groep geskip dier die Duitse platemaatskapie eh, Frank Ferien. Die vier oorspronkelike lede van die groep was Liz Mitchell en Marcia Barrett van Jamaica, Mays Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Die groep is in 1976 gestig en die gewildheid behaal gedurende die disco-era van die laat 1970s. Met meer as 150 miljoen plaatverkope is hulle een van die bekendste groepe van alle tye. Bounty M doen vandag vir ons Boat on the River. MUZIEK sondag uitdrukking op hulle gezicht het, die faraway look, en daar is dit precies 5 uur, en dit beteken ons is halfpad, en dit beteken ons het een snaakse dingetje om na te luister, en vandag gaan het wees, um, kom ons luister na George Robert Newhart, hy is geboor op 5 september 1929, 29, in een Amerikaanse stand-up komediehand en acteer genoteer vir sy deadpan en effens stammelende aflevering. Newhart het in 1960 bekend geword toe sy album van komische monoloog The Button Down Mind of Bob Newhart in wereldwaie topverkoper geword het en in nummer 1 op die Billboard pop albumkaarte bereik het. Dit bly die Eh, twintigste op die ver, uh, topverkopende komediealbums in die geschiedenis. Die vervolgalbum The Button Down Mind Strikes Back was ook uh, sukses en die twee albums het op die billboard nummer 1 en 2 posities gelijktijdig gehou. Bob Newhart, nou ja, hier is nou een ou wat van een ledge wil afspring, nou, maar die politie het lesse uh, of klasse geneem oor hoe om sylke selfmoordpogings dan uh, te hanteer. En uh, ja, hy calls all the stops of pulls out all the stops om hierdie ou te keer dat hy nie spring nie. Kom ons hoor hoe doen hy dit en lach saam. We have had a problem lately in Chicago with uh, people jumping off ledges. We've always had a problem with people jumping off ledges in Chicago. And uh, so many so that the police department has come out with a regulation uh, on how to handle a guy on a ledge. You know, the patrolman on the beat. The first point is never go out on the ledge in your uniform. You see, because the, the image of authority may be just the reason they're out there to begin with. Secondly, you should be very casual and never issue any direct commands to them. You see, never antagonize them. And thirdly, and this is really, I suppose, a main point, uh, be completely unsympathetic because basically they want to be talked out of it. So I would like to present a Chicago policeman under this new regulation. He sees a guy on a ledge, he slips into his sport jacket, and I think he would probably light a cigarette, and then he would walk out on the ledge, something like this. Oh, hi. You, uh, you thinking about jumping, are you? Your first time, is it? Me? No, no, I'm, I'm on my way to work, as a matter of fact. I usually walk around the ledges. I find it kind of helps me unwind. I don't know. You, uh, you don't happen to be in advertising uh, by any chance, do you? Yeah, I was more than a lucky guess. We got a, we got a lot of advertising people out here. Oh, which which way did you come out, by the way? Did you come out through the window, or did you come around the corner of the building? No, the, the reason I asked, uh, there are two other advertising guys on the southeast corner. I thought maybe. <laughs> no, as, as a matter of fact, I, I didn't get their names. Um, I think one guy had the Etzel account or something like that. You know, you're, you're drawing a hell of a crowd for a weekday. Yeah, really. The last couple years, uh, jumping has, has really uh, fallen off. I didn't. I didn't mean it that way. I, no, really, seriously. Uh, you, you, take 1929 for example. Uh, you literally couldn't get out on this ledge in 1929. no, we had, we had people uh, lined up in the corridors just waiting to get out on the ledge. Finally, uh, we finally went to that numbered card system they use in the butcher shop during the Coliseum. well, you see the See the cart down there? Yeah, the, the hot dog stand. That's Sam, the hot dog man. Hi, Sam. How are you? How's how's the what? I just tell him, hell of a crowd for a Thursday, isn't it? Listen, have have you eaten? By the way, well, don't be so. Uh, two, Sam you, you, want, you want everything on it? Uh, two, two with everything, Sam. No, no, to go, Sam, to go. Oh, uh-oh, uh-oh, something turned you in. Yeah, you see, see the, the guys with the net down there? Yeah, they're, they're firemen. Yeah. Uh, oh, I'll give you a little tip there. You, you might kind of edge your way toward the corner of the building, you see. Then they'll start to follow you. Then you run back here and jump. well, they, they get all confused and they start pulling different directions. out and they'll never make it back in time, believe me. Don't be silly. I'm glad to do it for you. Now listen, gee, I really ought to be getting to work, you know. I love to stay around and catch it. No, don't be silly. Take, take your own sweet time about it. Yeah, that is a long way down, isn't it? You um, you're kind of chickening out now, huh? That happens quite a bit. Uh, you, you you have a certain responsibility to those people down there, though. I, I, well, some of them in there a half an hour or so, you know. No, no, it's it's up to you. I mean, uh, if you don't want to, you you know you don't have to. Well, all right, sure. Um, Well, listen, I'll get in and then, and then you follow me, all right? Okay. Oh, uh, uh one. Now, where the hell did he go? Typische Amerikaanse of noem het dan Engelse humor daar. Eh, Bob Newhart wat sielkundig gebruik om hierdie ou van die ledge te probeer afkry. Um, ons stap aan. When a man loves a woman is een likkie geskryf dier Calvin Lewis en Andrew Wright en die eerste keer in 1966 dier Percy Sledge dier Norale Sound Studio in Sheffield, Alabama opgeneemd. Dit stuig spoedig na nummer 1 op die uh, beide, die Billboard Hot 100 en die R&B singles kaarte. Die sanger en actrice Betty Midler het een eh, likkie 14 eh, jaar later opgeneem en een top 40 treffer met haar weergawe in 1980 gehad. In 1981 het Michael Bolton die likkie ook opgeneem en sy weergawe het op die nummer 1 op albei die Billboard Hot 100 en die Billboard uh, Adult Contemporary singles treffers te verskyn. Ons luister na Percy Sledge se weergawe en hy sê When a man loves a woman. Thank you. Rhythm of the Night is een enkel snit van Debage, geskryf dier Diane Warren, wat op 23 februari 1985 uitgereik is. Dit was een solo van hulle vierde studioalbum Rhythm of the Night op die Motown etiket. Die lied het die uh, loopbaan van die productive Warren uh, begin en was uh, die grootste treffer wat dier die Motown familie sy sanggroep opgeneem is en het nummer 3 op die Billboard Hot 100 behaal. Dit is verhinder om verder op die kaarte te beweeg dier Madonna's A Crazy For You van die VSA vir Afrika van uh, We Are The World. De Baj sing Rhythm of the Night. de baas. Nou, uh, dis, die, die, die ritme van die nacht kan so verander van plek tot plek. Ek denk nou maar, jy weet in die dorp is er die getoeter en gede, die wat ek die meeste van hou is, eider sê die plaas met die stilte krieke wat jy duidelik kan hoor en door in die verte, jakkels wat skree en sovoort. En maar uh, die lekkerste, denk ek, is wanneer ons daar op vlees baie in die bed le in die aand en jy hoor die braners wat so eh, ritmies inkom en uh, ja, met die see skaars 30 meter van die huis af uh, dit is uh, die beste ritme wat ek al ondervind het Freedom is een trefferlied dier die Britse top duo Wham! Dit word die groepse tweede nummer 1 treffer op die UK Singles Charts en bereik nummer 3 in Amerika. Dit is geskryf en vervaardig dier George Michael, uh, wat natuurlijk die ene helfte van die duo vorm, Wham, uh, en hulle doen vir ons Freedom. Freedom. is een lied van die eh, conceptalbum en daarop volgende muziekspel Chess dier Tim Rice ek geloof nie is een cricketspeler nie uh, Benny Anderson en Bjorn Alvius, ek denk die twee is al twee van uh, Abba is die twee B's van uh, Alba, Abba die Britse acteur en sanger Murray Head ruimel die verse terwyl die koor gesing word dier Anders Denmark die Sweedse sanger, slekkieskrijver en vervaardiger. Die vrystelling was die toppunt van die treffersluiste in baie lande, waaronder Suid-Afrika, West-Duitsland, Switserland en Australië. Dit bereik een hoogtepunt van nummer 3 in Canada en uh, in die uh, Verenigde Staten en nummer 12 in die Verenigde Koninkrijk. Murray Head, One Night in Bangkok. Thank you. people sitting in the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or out polluted thinking town. Sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's is nogals uh, eh, opmerkelijk hoe hy afskop in een dramatische uh, klassieke belade stijl en dan ewerskielik skakel hy oor na uh, type van een rap en dan dadelijk gaan hy weer in een type van een wat noem is daai uh, ja, wel whatever Kingston Road is, wat is dit eh uh, my wereld. Maar nie, nie kies, ek sal net nou daaraan dink, dan sal ek vir julle sê, ne? Erik Howard Kamen is gebore op 11 augustus 1949 en hy is Amerikaanse sanger, lekkieskrijver, kitaarspeler en klaverboordspeler. Hy het verskye trefferlikies in die 1970s en 80s behaal, eers as een lid van die Raasberries wat een miljoenverkoper solo gehad het met Go All The Way en dan met sy solo loopbaan sluit uh, sy treffers in All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes en Make Me Lose Control. Eric Carmen sing nou vir ons Hungry Eyes. Hungry Eyes dier Eric Kamen. Helena Jane Golding, geboore op uh, eh, 30 december 1986, is een Engelse sangeres en liekieskrijver. Haar loopbaan begin toe sy vir Jamie Lillywhite, wat haar uh, later haar bestuurder geword het, ontmoet het. In 2010 word sy die tweede kunstenaar wat die BBC's jaarlikse Sound Off peiling behal, en in diezelfde jaar die Critics' Choice Award by die Britse Awards gewen het. In november 2010 word haar album Lights weer uitgegee as Bright Lights, wat tot disver Golding's hoogste posiesie enkelspel plaat in die Amerikaanse Billboard Hot 100 geword het en bereik die hoogtepunt op nummer 2. Ellie Golding sing Vincent. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds and violet haze Reflecting Vincent's eyes of china blue Colors changing hue, Morning fields of amber gray weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now for they could not love you. But still, your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like strangers that you've met. The ragged men in their ragged clothes silver thorn of bloody rose lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Cops, they never win. Starry Starry Night of dan O Vincent, gesing dier Ellie Goulding. Voor my is het een baie mooi weergawe van daar die specifieke, eh, specifieke Lee, soos sy dit sing. Die Everly Brothers was Amerikaanse rock and roll duo, wat bekend was vir die akoestiese kitaarspel van die staalstrom kitaar en die harmoniese sang. Isaac Donald, of dan Don Everly, geboor op 1 februari 1937, en Philip, bekend as Phil Everly, en geboor op 19 januari en hy is oorlede op 3 januari 2014, is in 1986 tot die Rock'n'Roll Hall of Fame aangeteken en die Country Music Hall of Fame in 2001. Hulle doen vandag vir ons Cathy's Clown. Don't want you Everly Brothers. Brian Hyland, geboor op 12 november 1943, is een Amerikaanse popsanger en instrumentalist wat besonder suksesvol in die vroege 1960s was. Hy het in die 1970s voortgegaan met opnames die All Music journalist Jason Ankeny sê Hyland sy papie liefdespop het die eh, klank en sensitiviteit van die kougom in die uh, pre-Beatles era feitlik gedefineer. uh, <laughs> eh, alhoewel sy status as tiener idol vervaag het, het hy verskye albums wat dier country beïnvloed is vrygestel en het later sy uh, loopbaan additioneel treffers uh, bijgebring. Brian Hyland sing itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. a luister. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say two, three, four. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Two, three, four. Stick around, we'll tell you more. Bum, bum. She was afraid to come out in the open So a blanket around her she wore She was afraid to come out in the open And so she sat bundled up on the ship. Two, three, four, tell the people what she wore It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini That she wore for the first time today An itsy bitsy teeny weeny polka dot bikini. So in the blanket she wanted to stay. Two, three, four. Stick around, we'll tell you more. now she's afraid to come out of the water. And I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water. And the poor little girl's turning blue. Two, three, four. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore. It's a bitsy teeny weeny, yellow dolke polka dot bikini van uh, Brian Highland. Pieter Schilling, geboore Pierre Michael Schilling, 28 januari 1956, is een Duitse synthpop muzikant wie sy liekies dikwels wetenskapelike uh, eh, funksiethemas eh, uh, bevat, uh, soos bijvoorbeeld ruimtewesens en ruimtevaders, katastrofes en uh, hy is vooral bekend vir sy treffer enkelsnit Major Tom Coming Home in 1983 wat uh, eh, internationale sukses was en dit is ook die een wat hy vond sing Peter Schilling sing Major Tom Peter Schilling sing Major Tom waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. Four, three, two, one. perfect, starting to collect requested data. What will it affect? Well, all don't you realize? soek het, wat ek julle wou gesê het van uh, One Night in Bangkok, ek moest gesê, hy het een dramatische, klassieke begin, amper hoene belade, enzovoort, enzovoort, maar die een wat ek gesoek het was uh, uh, reggae, hy slaan op een stadium, slaan hy oor na so amperse reggae type stijl, na die rap gedeelte, The Supremes was een Amerikaanse all-girl sanggroep gedurende in 1960s. Die Supremes, wat in 1959 gestig is, is as die uh, eh, uh, eh, Primates in Detroit, Michigan, was uh, suksesvolle suksesvolste van Motown's optredes en is tot disver Amerika se suksesvolle vokale groep met 12 nummer 1 solies op die Billboard Hot 100. Die meeste van hierdie treffers is geskryf en vervaardig door Motownse hoofdlikkieskryver en productiespan Holland, Dozier en Holland. Supremes sing Stop in the Name of Love. Stop! was Diana Ross en die Supremes en my tweede plaat wat ek vandag mee afgeskop het was uh, die eh, Joy wat vir ons gesing het Paradise Road nou hierdie Supremes het dit groot gemaakt en ons arme Joy wat in Zuid-Afrika's groep was, het die selfde potentiaal en die selfde stijl en die selfde als en uh, ja, en hulle het eindelijk relatief nergens gekom nie. Uh, ja, so, dat is een bykie gediskrimineerd en teen Suid-Afrika en sy um, kunstenaars op daar die stadium. Jungle is een goudverklaarde enkelsnit wat meer as een miljoen kopieën verkoop het en is geskryf, gecomponeer en vervaardig dier Jerry Fuller en uitgevoer dier Gary Puckett in The Union Gap met instrumentale begeleiding dier die uh, The Wrecking Crew. crew. Dit is in 1968 vrygestel, die liekie het drie weke lang op die Billboard Hot 100 nummer 2 posiesie bereik. Gary Pickett sing Jungle. Jungle Get out of my mind My love for you is way out of line the secret of your youth. You led me to just a baby in disguise. pik het, ek het so bykie kort geknip daar, want ons het nog twee plate om in te vul, en uh, dit is tijd vir my om af te sluit. En ja, ek doen het met die twee in een rij, en ek bedank julle allemaal hartelijk vir die gereelde inskakeling.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 Stuur asblief my so 3 MP3's van jylle muziek na my e-post adres ludwigventer at live.co.za en cc asblief aan admin at netradio, dot, netradio sa.co.za met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek. Of as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle dier en hulle sal op my vrijdag program op die horizon om twee namerig verskyn. Ek los jylle dan met die twee in een rij en vandag sal het eerst wees Leslie Gore en sy sê it's my party, I can cry if I want to, en direct daarna luister ons na Anita Ward, wat sê, ring my bell.